Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատանքային այցերը Մարտակերտի եւ Շաումյանի շրջաններ։ Հադրութի շրջանի Թաղասարի Արորյան։ Արցախում շարունակվում է ամառային զորակոչը։ Ասկերանում առողջարանային եւ հանգստի ուղեգրեր են տրամադրվում առանձին սոցիալական խմբերի բնակիչների։ Կարվաճառում սկսել է գործել մանկապարտեզը։ ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովն ամառային նստաշրջանի ամփոփիչն իստում ընդունել է Մինսկի հրճակագիրը, միաժամանակ ընդունել հակառուսական բանաձև։ Երևանի Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան 14-րդ միջազգային կինոփառատոնի բացումը։ Շվեյցարական Ժնև քաղաքում շարունակվում է FIDE-ի Grand Prix-ն կայացել է 4-րդ տուրը։ Այժմ այս եւ ալ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 8-ին Մարտակերտի շրջանի Վանգյուղում մասնակցել է զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդմամբ իր ելույթում նախագահը նշել է, որ վանքի բնակիչներն ակտիվորեն արտընչել են Արցախի տարբեր ճակատներում իրենց դրսևորելով որպես խիզախ մարտիկներ, հավելելով, որ այս կոթողը կդառնա ուխտավայր թե գյուղում ապրողների, թե այստեղ այցելողների համար։ Երկրի ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել Աթավանք լեզ կազմակերպությանը եւ ռուսաստանաբնակ գործարար Սասուն Հակոբյանին հայրենանվեր այս նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար։ Նախագահ Սահակյանը 2016 թվականի ապրիլյան գործողությունների ժամանակ ցուցաբերած անձնական խիզախության համար Վանք գյուղի մի խումբ ազատամարտիկների ապարգևատրել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը հաջորդ օրն այցելել է Մարտակերտի ու Շահումյանի շրջաններ եւ ծանոթացել Սոտք Մարտակերտ մայրուղու շինարարության ընթացքին։ Չապար գյուղում երկրի ղեկավարը հրավիրել է խորհրդակցություն մայրուղու շինարարության ավարտական փուլի աշխատանքների շուրջ։ Նախագահը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ, ընդգծելով այս շնչերակի կարևոր ռազմավարական նշանակությունը մեր երկրի համար։ Դուք լսում եք լուրեր Ադրբեջանը հրաժարվում է Վիեննայի եւ Պետերբուրգի համաձայնություններից եւ գրում սադրանքների հետևանքների պատասխանատվությունը։ Քանի դեռ Ադրբեջանը չի կատարում 1994-1995 թվականների զինադատարի երակողմ համաձայնագրերով ստանձնած իր միջազգային պարտավորությունները, հրաժարվում է իրականացնել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված համաձայնությունները, հատկապես զինադատարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ, որը կարող է նաեւ կանխարգելման մեխանիզմ հանդիսանալ ապա հենց Ադրբեջանի ղեկավարությունն է կրում իր սադրանքների հետևանքների համար ողջ պատասխանատվությունը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Կիշնևում արևելյան գործընկերության երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսում։ Նա հայտարարել է, որ հուլիսի 4-ին Ադրբեջանի ղեկավարությունը կրկին տխրահարչակ ահաբեկչական կազմակերպությունների ոճով, ինչպես շատ անգամ դրանից առաջ, իր ժողովրդին որպես կենթանի վահան օգտագործեց Լեռնային Ղարաբաղը ցաներ հրետանի մետրոյով ներառյալ ՏՌ 107 համազարգային հրթիռային համակարգով ռմբակոծելու համար։ Ի պատասխան Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակը ստիպված էր ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ գործողությունների դեմ ինքնապաշտպանության դիմել։ Եվրախորհրդարանի падգամավոր Էլենի Թեոխարիուսը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի կողմից հուլիսի 4-ին Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում իրականացված նոր սադրիչ գործողությունների վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ հուլիսի 4-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բռնատիրական ռեժիմը, ում համար մարդկային կյանքը որևէ արժեք չունի, իր իսկ բնակչության օգտագործել է որպես կենթանի վահան, խախտելով հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Ադրբեջանը համազարգային հրթիռային կայանքը տեղադրել է բնակեցված գյուղին շատ մոտ եւ օգտագործել է դա Լեռնային Ղարաբաղն արկակոծելու նպատակով։ Սա Ադրբեջանի ներկայիս կառավարության արատավոր եւ անմարտկային ռազմավարությունն է քարոշչական նպատակով անգթորեն օգտագործել հասարակ ժողովրդի ողբերգությունը, խախտելով էթիկայի բոլոր նորմերը, նշել է Եվրապատգամավորը։ Նա անհերքելի է համարել այն փաստը, որը նույն այդ կառավարությունը վճռականորեն մերժում է շփման գծում հետաքննական մեխանիզմների տեղադրումը, որը կարող է կանխել հրադադարի ռեժիմի խախտումները անմեղ մարդկանց կորուստը եւ ստեղծել բարենպաստ մտնոլորտ բանակցությունների ու խաղաղության համար։ Ես խորապես ցավում եմ ադրբեջանական կողմում անմեղ մարդկանց զոհվելու առնչությամբ։ Միևնույն ժամանակ ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր մտահոգված են իրադրությամբ, լինեն օբյեկտիվ եւ լուրջ չմնալ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը Լեռնային Ղարաբաղում իսլամական պետություն խմբավորման ոճով գլխատում են մարդկանց, նրանց մարմնի մասերը սոցիալական մեդիայում ցուցադրում են որպես հաղթական ավար եւ խեղում են 90-ամյա հայ քաղաքացիների մարմինները, ինչպես դա տեղի ունեցավ 2016 թվականի ապրիլին, ասվում է Թեոխարիուսի հայտարարության եզրափակիչ հատվածում։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախում շարունակվում է հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը։ Գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի հաղորդմամբ հուլիսի 10-ի դրությամբ 58054 հեկտար ցանքատարածություններից հնձվել է շուրջ 41915 հեկտարը, որից 16571 հեկտար ծորեն, 25146 հեկտար գարի եւ 198 հեկտար հաճար։ Հնձվել է նաեւ 390 հեկտար հնդկացորեն։ Հացահատիկային մշակաբույսերի միջին բերքատվությունը հեկտարից կազմել է 25.5 ցենտներ, ընդկացորենի միջին բերքատվությունը 8.8 ցենտներ է։ Ընդհանուր առմամբ հավաքվել է 106818 տոննա ցորեն, գարի, հաճար եւ 345 տոննա հնդկացորեն։ Թաղասեր գյուղը Հադրութի շրջանի համեմատաբար մեծ համայնքներից է, ինչպիսին է գյուղի առորյան Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հադրութի շրջանի Թաղասերգյոն ունի մոտ 520 բնակիչ։ Երիտասարդներով հարուստ գյուղում ժամանցի վայրեր բնականաբար, ինչպես Արցախի գրեթե բոլոր գյուղերում չկան։ Այս օրերին գյուղում շինարարությունը ընդանում կառուցվում է համայնքային կենտրոն, որտեղ տեղակայված կլինի բուժկետը, հնարավորության դեպքում պայմաններ կստեղծվեն նաև երիտասարդների ժամանցի համար։ Իսկ մինչ այդ երիտասարդները ու նաև տարեցները իրենց ազատ ժամանակ անց են կացնում գյուղամիջում բացված սրճարան գարեջրատանը։ Ամեն իրիկուն համարյա հավաքվում են, գալիս են, գարեջուր են խմում։ Գարեջրատունը երիտասարդ Արման Բուդաղյանինն է, մինչ այդ զբաղվում էր հողագործությամբ, սակայն մտածեց, որ ինքը ավելի մեծ հաջողություններ կունենա սպասարկման ոլորտում։ Չնայած գիտեր, որ այստեղ եւս առանց դժվարությունների չի լինելու։ Բիզնեսը առաջինը կապված է գումարի հետ, գումարը պետք է լինի, որ կարան ասանես։ Ամիսու կեսա որ բացել ենք ներելը կամ ասկամանց։ Դե մեզ գյուղաջայությունը մեծ են գալի նստում, ժամանակ են հասկացում, էլի գյուղի համար նորմալ է, էլի։ Սկզբնագործարար երիտասարդը գործը ընդլայնելու նպատակներ ունի մի կողմից ուզում է որ գյուղում երիտասարդները հավաքվելու տեղ ունենան, մյուս կողմից ինչպես յուրաքանչյուր գործարար սեփական բիզնեսը ավելի շահավետ դարձնելու ձգտումներ ունի։ Շատ մեծ նպատակներ կան, նպատակները շատ-շատ են։ Դե այդ նպատակներին հասնելու համար աշխատենք նոր աշխատանքներ, որ ասում է ցույց կտա էլի կարելի է ավելի մեծացնել, կարելի է ավելի լավ սարքել, ավելի ոնց որ ասած ժամանակակից լինի ամեն ինչը, թեկուզ սեղանաթորներից, թեկուզ դեն ես իմ ամեն ինչից։ Այդ արդեն գործը ցույց կտա էլի, հələ ամիսուկեսա։ Թաղասերի գյուղամիջում բացված գարեջրատանը ամառվա շոքից թաքնված երիտասարդները սրտանց ուզում են, որ Արմանի գործերը հաջող լինեն, որպեսզի ոչ մի ժամանցի վայր չունեցող գյուղում գոնը իրար հետ շփվելու զրուցելու տեղ ունենան։ Բելլալալայան այսօր։ Արցախում շարունակվում է ամառային զորակոչը։ Հերրախոսակապով հադրութից հաղորդում է շրջանում էր արտահասլիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հուլիսի 10-ի վաղ առավոտից հադրութի շրջանային զինկոմիսարիատի շենքի բակը մարդաշատ էր։ Շրջանի տարբեր համայնքներից ամառային զորակոչին ներկայ էին ծնողներ, զորակոչիկների հարազատներ, հադրութ քաղաքի հասարակության ներկայացուցիչներ։ Հադրութից ամառային զորակոչի առաջին խումբն է ուղարկում Արցախի պաշտպանության բանակ որ 35 երիտասարդներ կազմապատրաստ կլրացնեն մեր բանակի շարքերը եւ կդառնան արժանի հերթափոխ։ Հնչում է երկն ու երաժշտությունը։ Զորակոչների ճանապարհման միտինգը բացեց հադրուտի շրջանի զինկոմիսար Անդրեյ Ներսյանը։ Նա շնորհավորեց զորակոչներին բանակի շարքերը համալրելու կապակցությամբ, ցանկացավ նրանց ամուր կամ քաջարողություն, խաղաղարարություն եւ բարի վերադարձ։ 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա պատերազմը ես ստացված ներկա իրավիճակը հուշում է, որ Ծառայության ընթացքում դուք պետք է զգոն լինեք, միշտ պատրաստ արժանի հարվածալու մենք ճշնամուն յուրաքանչյուր ոտնձգության, նշեց Անդրեյ Ներսյանը։ Զորակոչիկների ճանապարհման առողջանը մասնակցում էր Ադրուտի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը, որը եւս շնորհավորեց զորակոչիկներին, նշելով, որ նրանք ծառայության են մեկնում Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակային գնդերը, որոնք ունեն մարտական փառավոր ուղիներ։ Նա օրդորեց զորակոչիկներին լինել կարգապահ պատվո կատարեն իրենց ծառայությունները եւ անսասան պահեն հայրենի սահմանները։ Միաժամանակ նա ցանկացավ բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ։ Հադրութի Միքայել Մալերյան անվան միջնակարգ դպրոց պետական ողջունային կազմակերպության տոներն Արթուր Մինասյանը շնորհավոր զորակոչիկներին մաղթեց նրանց խաղացարայություն, բարի վերադարձ։ Ուզիչ էր զորակոչիկի տատիկ Օլյա Աթարյանի ելույթը։ Նաև շնորհավորեց զորակոչիկներին բանակի շարքերը համալրելու կապակցությամբ եւ նշեց, որ լավ պետք է գիտակցեն ներկայացված իրավիճակի լուրությունը եւ համոզված են, որ մեր ժողովուրդները կդրսևորեն տոկունություն, ամուր կամ կեպատով կծառայեն հայոց բանակում անսասան կպահեն հայրենի սահմանները։ Զորակոչիկները համոզում հայտնեցին, որ կդառնան հայրենաց պաշտպաններ, որոնց համար հայրենի սահմանները եւ այն դիրքերը, որը պիտի պահեն կդառնան սրբատեղեր, որը կխորհրդանշի Արցախյան գոյամարտում եւ ապրիլյան պատերազմում զոհված հերոս տղաների անզիջում պայքարը անուն Արցախի անկախության։ Այն հետո Սուրբ Փարուցին եկեղեցում հոգևոր հովիտեր Մատթեոս քահանայի կողմից զորակոչիկներին օրհնության կարգ մատուցեց, որից հետո կատարվեցին մամավարություն։ Երկու երաժշտության ներքո զորակոչիկները ճանապարհում են քաղաք Ստեփանակերտ, որտեղից էլ ծառայության կազմեն Արցախի պաշտպանության տարբեր զորամասեր։ Մնում է զորակոչիկներին ցանկանալ բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ։ Ասկերանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունում այս օրերին առողջարանային բուժման եւ հանգստի ուղեգրեր են տրամադրում բնակչության առանձին սոցիալական խմբերի։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Գործակալության պետ Էվելինա Աղաջանյանը մեզ հետ զրույցում մանրամասնեց աշխատանքների ընթացքը։ Կարող եմ ասել, որ ըստ հայտարարության գործակալության աշխատողները համարյա թե հանգիստ չունեն կապված հիմնականում մեր սեզոնային աշխատանքների հետ։ Առաջերտին ուղղագրերի կազմակերպման, համապատասխան կոնտինգենտների բացահայտման, նրանց հետ խորհրդատվություններ անցկացնելով մի կերպ մարդկանց կարողանում ենք համոզել, որ քաղաքացիներ ժամանակն է, որ գոնե տարեկան մեկ անգամ հանգստանա, կտրվեք առօրյա հոգսերից, զբաղվեք դերանով, ձեզ իրաշխիք զգալու եւ հետագա աշխատանքներում ավելի մեծ եղանք ունենալու նպատակ։ Կառավարության որոշման համաձայն 3 տարին 1 անապահով սոցիալական խմբերին պատկանող որոշ քաղաքացիներ ապահովում են անվճար ուղեգրերով։ Հիմնականում նրանք բուժվում եւ հանգստանում են Ջերմուկ եւ Արզնի քաղաքների առողջարանային բուժարաններում։ Այս տարի մեզ նախարարության կողմից հատկացվել է 45 հատ բուժման ուղեգիր եւ մայիսից առայսօր մենք արդեն 16 քաղաքացիների համապատասխան աշխատանքների արդյունքում կարողացանք ապահովել սանատոր բուժման ուղեբրերով։ Զորուցակցից հավաստման առողջարանային բուժարաններում հանգստացող բնակիչները հիմնականում վերադառնում են լիարժեք կազդուրված եւ հանգստացած։ Քիչ առաջ այ իմ աշխատասենյակից դուրս եկավ մեկը, որը մեծ գողունակությամբ եկել Արզնի առողջարանային բուժարանից գոհեր եւ տեխնիկական սպասարկումից, եւ բուժական բոլոր պրոցեդուրաներից։ Մի խոսքով հենց դիմացիք նստած քաղաքացու դեմքից զգում ես, որ ինքը ստացել է լիարժեք հանգստություն։ Այհարկե դա արդեն գոհացուցիչ է եւ խրախուսական առաջերտի գնացողի համար, երկրորդը բոլոր նրանց, ովքեր ոչ շրջապատված են նման հոգատարություն ցաբերելու մարդկանց հանդեպ։ Ուղեգրեր ստացվող խմբում հիմնականում ներառված են Արցախյան պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքները, առաջին, երկրորդ եւ երրորդ կարգի հաշմանդամները եւ ոչ միայն Ընդհանրապես սպասարկման ոլորտում գտնվում են ընդհանուր հիվանդությաների հաշմանդամները, հայնական պատերազմին հավասարեցված, հայնական պատերազմին անիճական մասնակիցներ, Արցախյան պատերազմի տարիներին մարտական հաճ, Արցախի հերոսներ, միայնակ աշխատող կեսաթոշակառուներ, այլ նման մարդկանց հետ մենք կարողանում ենք համապատասխան աշխատանքներով իրականացնել մեզ հատկացված ուղեգրերը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Քարվաճար շրջենտրոնի միջնակարգ դպրոցի ինքից ստեղծվել եւ հուլիսի սկզբներից սկսել է գործել մանկապարտեզ հերախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Մանկապարտեզի բացման պաշտոնական արարողություն չեն կարել։ Նախատեսում ենք բացման պաշտոնական արարողությունն անցկացնել սեպտեմբերի 1-ին գիտելիքի օրը։ Այդ օրը մեր մանկապարտեզի սանները եւս փոքրիկ միջոցառում կներկայացնեն Մկրտչյանը նշեց, Քանի որ ամառային շրջանում բոլոր մանկապարտեզներում հանգստի ժամանակահատված է եւ մեր մանկապարտեզն էլ նոր է բացվել, ես չեմ ցանկանում շատ ծանրաբեռնել ոչ դաստիարակներին, ոչ էլ առավել եւս երեխաներին։ Այժմ երեխաների հետ խաղ պարապմունքներ են անցկացվում, գրատախտակին ճանաչողական վարժություններ են արվում, դերսում շրջապատի ճանաչողություն է իրականացվում, երկեր ու ոտանավորներ են սովորեցնում։ Այս բոլորն իրականացվում են առանձին սահմանված ժամերի։ Մենք երեխաներին մոտեցնում ենք այն մտքին, որ իրենք ոչ թե միայն պետք է խաղան, սնվեն ու քնեն մանկապարտեզում, այլ նաև պետք է անպայման սովորեն։ Մանկապարտեզը տեղակայված է Խարվաճարի դպրոցի շենքում։ Մանկապարտեզի վարիչն այս պահին դժվարանում է ասել, արդյոք դպրոցում դասերի վերսկսումից հետո դպրոցականների աղմուկն ու զանգի ձայնը գագա բերել մանկապարտեզ, մենք այստեղ եւ սրբիչները եւ անկողինը կլվանան, կչորացնենք ու կարծենք։ Չկա որևէ բան, որի կարիքը մենք ունենք եւ մանկապարտեզում չկա, ամփոփեց մեր զրուցակիցը։ Նշենք, որ Խարվաճառում մանկապարտեզի բացումն արդիական էր եւ երկար սպասված։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Կիրակի ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովը Բելարուսի մայրաքաղաքում անցկացված 26-րդ համառային նստաշրջանի ամփոփիչ նիստում ընդունել է Մինսկի հրճակագիրը։ Փաստաթղթում ՀԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովը խորին ափսոսանքի արտահայտել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում առաջընթացի բացակայության առնչությամբ եւ կոչ է անում կողմերին անհապաղ անցնել առարկայական բանակցությունների հակամարտության շուտափույթ կայուն կարգավորման միջոց գտնելու նպատակով։ ՀԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովը նաեւ կոչ է անում Մինսկի խմբի համանախագահներին այդ նպատակով ակտիվացնել ջանքերը։ Մինսկում ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովը 26-րդ նստաշրջանի ամփոփիչ նիստում 3 Ուկրաինայի պատվիրակության առաջարկով ընդունել է հակառուսական Ուկրաինայի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության վերականգնման մասին բանաձև։ Վանաձևն ընդունվել է 91 կողմ 15 դեմ ձայներով այս փաստաթղթով դատապարտվում է Ղրիմի բռնակցումը եւ Ռուսաստանի հիբրիդային հարձակումները Ուկրաինայի արևելքում։ Փաստաթղթում կոչ է արվում Ռուսաստանին դուրս բերել ռուսական ուժերն արևելյան Ուկրաինայից, թույլ տալ ԵՀԿ առաքելության դիտորդների գործունեությունը, ազատ արձակել Ռուսաստանում ապօրինաբար ձերբակալված ուկրաինացիներին։ Բուլղարիայում Ադրբեջանի դեսպանության բոլոր ջանքերը ստվերելու բուլղարացի լրագրող ռեժիսոր Ցվետանա Պասկալևայի գործնեությունը Բուլղարիայի թե պետական թե հասարակական շրջանակների կողմից ուշադրության չեն արժանացել։ Բուլղարիայում Ադրբեջանի դեսպանը ստիպված է եղել լրագրողի դեմ իրականացված ճնշումների ձախողման մասին զեկուցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարին։ Մշակութային կյանք Երեկ Երևանի Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան 14-րդ միջազգային կինոփառատոնի բացումը։ Հանդիսավոր արարողություն ազդարարվեց սիրված կինոռեժիսոր Ռուբեն Գևորգյանցի հիշատակի տեսաֆիլմով եւ 1 րոպե լռությամբ։ Օրեր առաջ մենք կորցրեցինք մեծանուն կինոռեժիսոր մեր լավ ընկեր Ռուբեն Գևորգյանցին, մարդ, ով ստեղծել է նշանակալի ֆիլմեր ու միշտ եղել մեզ հետ, նշել է Ոսկե Ծիրան փառատոնի հիմնադիր տնորեն Հարություն Խաչատրյանը։ Բացմանը ներկայային բազմաթիվ օտարերկրյա հյուր հյուրեր, դեսպաններ, արվեստասերներ ու պաշտոնյաներ։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը նշեց, թե անչափ ուրախ է, որ առաջիկա օրերին հանրություն աշխարհի ամենատարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած գունեղ ֆիլմերի միջոցով կարող է հաղորդակցվել տարբեր ժողովրդների երազներին ու ցանկություններին։ Նա համոզմունք հայտնեց, որ մշակույթի կապիտալացման իրենց պատկերացրած մոդելի առաջխաղացման գործում կինոն կարևորագույն դերակատարություն է ունենալու։ Բացմանը երաժշտական կատարումներով հանդես եկավ ջազ երաժիշտ Վահագն Հայրապետյանն իր խմբի հետ մեծ բավականություն պատճառելով ներկաներին։ Բացման հանդիսավոր արարողությունից հետո ցուցադրվեց Համոբեկ Նազարյանի «Խաս Պուշկին» նկարը։ Մարզասերների համար Շվեյցարական Ժնև քաղաքում շարունակվում է FIDE-ի Grand Prix-ն, որտեղ կայացել է 4-րդ տուրը։ Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը սև խաղաքարերով մրցում էր Ալեքսանդր Գրիշչուկի հետ։ Պարտիայի 30-րդ քայլին գրոսմայստերները համաձայնել են կիսել միավորը։ Արոնյան այս տուրից հետո ունի 2.5 միավոր։ Կիպրոսում ավարտվել է բասկետբոլի տղամարդկանց միջև 18 տարեկաների C դիվիզիոնի Եվրոպայի առաջնությունը։ Հայաստանի միջև 18 տարեկաների հավաքականը Եվրոպայի առաջնության վերջին խաղում 52-ից 74 հաշվով զիջել է Կոսովոյի հավաքականին եւ առաջնությունն ավարտել 6-րդ հորիզոնականում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։